tutaendelea sehemu ambayo kwamba tuliachia lakini kidogo tutazungumzia nukta mbili tatu kuhusu ubora wa mwezi mtukufu wa Ramadhani na kuifunga mwezi mtukufu wa Ramadhani katika hadithi iliyopokewa na huyu sahaba Abi Umama radhiyallahu anhu qala huyu sahaba huyu anapokea hii hadithi anatuambia ansha rasulullah sallallahu alaihi wasallam jishan siku moja mtu Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliandaa jeshi asema fadhahabtu ilayhi faqultu nikamwendea mtu Muhammad sallallahu alaihi wasallam nikamwambia ya rasulullah ewe mtume wa Mwenyezi Mungu ud'u Allah li bi shahada muombe niombee Allah subhanahu wa ta'ala anijalie mimi nipate shahada faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam mtume akamwambia Allahumma sallimhum wa ghanimhum e Mwenyezi Mungu wasalimishe kule vitani na wapate ghanima kule vitani qala fasallimna Abu Umama anasema fasallimna tukapata salama katika vita wa ghanimna na vile vile tukapata ngawira sambuli mbalimbali vitani Abu Umama anasema wataraddadtu alayhi thalatha marati nikaregelea tena mara tatu nikimwambia Muhammad sallallahu sallam wasallam as'aluhu nikimwomba Mtume sallallahu alaihi wasallam an tad'u Allah li bi shahada anamwomba Muhammad sallallahu alaihi wasallam amuombe apate shahada fayaqul mtume anasema Allahumma sallimhum wa ghannimhum dua anamwombea namna alivyosema mara ya kwanza Allahumma e Mwenyezi Mungu sallimhum wapatie amani wasalimishe katika vita waghanimhum e Mwenyezi Mungu wajalie upate ghanima fanaslamu wanaghnamu asema tulikuwa tunasalimika tunashinda vita na vile vile tulikuwa tunapata ngawira ya kila sampuli katika vita Abu Umama hakukata tamaa asema fadhahabtu ilayhi ba'da thalatha nikamwendea baada mara tatu fakultu nikamwambia ya rasulullah ewe mtume wa Mwenyezi Mungu jiituke thalatha tatra nimekujia mara tatu zikifuatana as'aluka an tas'ala Allah li na kuomba wewe uniombee mimi kwa Allah subhanahu wa ta'ala ashahada Mwenyezi Mungu anipatie shahada fa kunta taqul mtume wao alikuwa akisema Allahumma sallimhum wa ghannimhum ewe Mwenyezi Mungu wasalimishie vitani wapate kushinda wa ghannimhum na vile vile wajalie upate ghanima kila nikikuendea ya Rasulullah wewe ulikuwa ukijibu hivi hivi asema fakunna nuslamu wa naghnamu asema na sisi tulikuwa tunasalimika vitani tunashinda na vile vile tulikuwa tunapata ghanima wa idhan kwa hivyo ya Rasulullah fadullani ala amalin nionyeshe niashirie juu ya kitendo yudkhilni aljanna kitendo ambayo kwamba itaniingiza peponi faqal mtume akamwambia alaika bisiyam jilazimishe na kufunga alaika bisiyam jilazimishe na kufunga fa innahu la mithla la hakika hakuna mfano wake mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anamwendea sahaba huyu sahaba anamuomba mtume sallallahu alaihi wasallam amuombee apate shahada lakini ar-rasul sallallahu alaihi wasallam anamuuliza tena anampatia amali amekomba akiifanya ataingia peponi amali ipi anamwambia ajilazimishe na kufunga hii ina maana kwamba mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa anajibu swali kulingana na wakati na zama hii ina maana ya kwamba mtu Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa anamjibu mtu swali kulingana na uwezo wake, penginepo akimjibu swali kama hile ataliweza. Hii haina maana ya kwamba ni swala ni saumu pekee amekomba itamuingiza mtu peponi. La, Zimekuja katika hadithi swala katika wakati wake ni amali bora, imekuja katika hadithi birul walidaini ni bora, imekuja katika hadithi ajihadu fi sabilillah ni bora, lakini Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amemjibu huyu sahaba kulingana na wakati amekwamba ulikuwa nasibiana na jawabu lake. Fa alika bisiyam, jilazimishe na kufunga. Hii inaonesha kwamba hii mwezi ambao kwamba tunaelekea hivi karibuni ni mwezi ndani yake lazima watu wamakinike na kuzipata hizi faida ikiwa mtu atafunga kisawasawa ndiyo sababu ya yeye kwenda peponi fa alaykum bisiyam jilazimisheni na kufunga fa alaykum bisiyam jilazimisheni na kufunga kwa kuwa ni amali mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alimwambia yule sahaba huende ikamuingiza peponi asiyam fi ramadhan kufunga ndani ya mwezi mtukufu wa ramadhani tuftahu lahu abwabul janna ndiyo sababu za milango za pepo kufunguliwa watughlaqu abwab an-nar na ndiyo sababu za milango za moto kufungwa watusalsalu shayatin na mashaitani wanafungwa pingo katika mwezi mtukufu wa Ramadhani ana abi huraira radhiyallahu anhu katika hadithi ambaye kwamba imepokewa na Abu Huraira anasema anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala mtume anasema idha dakhala ramadan ikiingia mwezi mtukufu wa Ramadhan futihat abwabul janna milango zote za pepo hufunguliwa ghulqat abwabu jahannama na milango zote za moto hufungwa wasulsilati shayatin na mashaitani hufungwa qala al-qadi al-iyad huyu mwanachuoni qadi al-iyad akituelezea akitupatia faida kutoka katika hii hadithi anasema yahtamilu inaelekea kwamba annahu ala dhahirihi wa haqiqatihi hii hadithi ni kwa uwazi wake na kwa uhakika wake kwamba wa anna taftiha kule kufunguliwa kwa milango za pepo taghliqa abwab aljanna na kufunguliwa milango za moza za pepo tasfida shayatin na wale mashaitani kufungwa mwezi mtukufu wa Ramadhani alama tulidhuhuli shahru alazim hii ni alama ya kuingia mwezi mtukufu alama tulidukhuli shahru alazim hii ni alama ya kuingia mwezi mtukufu kwa kuwa Allah subhanahu wa ta'ala inapoingia mwezi mtukufu wa Ramadhani milango yote ya pepo hufunguliwa Allah subhanahu wa ta'ala inapoingia mwezi mtukufu wa Ramadhani mashayatini wote hufungwa na vilevile milango yote ya moto hufungwa kwa nini lihurumatihi kutokamana na utukufu wa mwezi kama huo Allah subhanahu wa ta'ala akawa anazifunga sababu lihurumatihi wayakunu tasfida na inakuwa kule mashetani kufungwa liyamtani'u min idha'il mu'minin wazuiliwe kuwaudhi waumini katika mwezi mtukufu wa Ramadhani wa ikhwaihim na kuwazuia wao kuwapoteza waumini ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani wa isharatun na vilevile anasema qadul iyad na hii ni ishara ila kathrati thawab kutokamana na thawabu nyingi inayopatikana ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani wala afu hii ni kutokamana na msamaha unaopatikana ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani amma yaftahu Allahu liibadihi min at-ta'ati kwa kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amewafungulia waja wake sampuli mbalimbali za toa ikawa ndiyo sababu ya Allah subhanahu wa ta'ala miezi kama hii akawa anaweka wazi milango za pepo ikawa ndio Allah subhanahu wa ta'ala akawa anayafunga milango ya moto kwa nini ili waja wake kutokana na ibada nyingi ambayo kwamba huenea katika mwezi mtukufu wa Ramadhani ndugu zangu waislamu Istaidu jiandaeni listiqbali Ramadhan kuikabili mwezi mtukufu wa Ramadhani fa innahu ala atabati babik ishakaribia tayari kwa mlango ni swali ujiulize namna gani umejipatia maandalizi kwa mwezi ambaye kwa mandani yake mashayatin wanafungwa kwa mwezi ambaye ambaye, kwamba pepo za Allah subhanahu wa ta'ala zinakuwa ziko wazi umejipatia maandalizi gani shahru ramadhan mwezi mtukufu wa ramadhan wasiyamuhu na kuifunga mwezi mtukufu wa Ramadhan kafiru dhunub huwa ndio sababu ya watu kusamehewa madhambi huwa ndio sababu za madhambi kuyeyuka kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani an abi hurairata katika hadithi ambayo kwamba imepokewa na Abu Huraira anasema qal anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam mtume sallallahu alaihi wasallam kana yaqul alikuwa akisema as-salawatul khams salatano waljumaa ila aljumaa na kuswali ijumaa hadi ijumaa wa ramadhan ila ramadhan na ramadhani mpaka ramadhan mukaffiratun ma bainahunna inazifuta zile madhambi kwamba zimetokea baina ya hizo nyakati idha jtanaba alkabair maadam mtu atajiepusha na madhambi makubwa akaswali Ijumaa akawa na dumu na swala tano ikampata Ijumaa ingine hiyo ni sababu ya Allah subhanahu wa ta'ala kumsamehea madhambi zake akawa anajitahidi kuswali swala tano kila wakati huwa ndiyo sababu ya Allah subhanahu wa ta'ala kumsamehea madhambi zake na vile vile Ramadhan mpaka Ramadhan mtu amedumu na ibada zake mpaka ikampata Ramadhani inayofuata basi huwa ndiyo sababu yeye kusamehewa madhambi zake kwani sisi hatuhitaji kusamehewa madhambi zetu wallahi tunahitajia kusamehewa madhambi zetu qala ibn jawzi rahimahullah imam ibn jawzi anasema ya ghafil e mwenye kughafilika ya sahi e mwenye kusahau ataka shahru ramadhan imekujilia mwezi mtukufu wa ramadhan almutadhamminu lirahma mwezi amekomandani yake kuna rahma walghufran mwezi amekomandani yake kuna kusamehewa wa anta musirru ala dhunub hali ya kwamba wewe umekita unazama unaendelea katika madhambi hali ya kuwa imekujulia mezi ambako ndani yake kuna rahma ndani yake kuna ghufran wal usyan je wewe unaendelea kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala muqimun ala al-atham unazama umekita wewe katika madhambi wal udwan na uadui baina ya watu mutamadin fil jahala ukiendelea kuvama katika ujinga wa tughyan mutakallimun bil ghiba imekufikia mwezi mtukufu wa Ramadhan lakini bado wewe unaendelea na kusengenyana wal buhtan na kuzua zua na kuwazulia watu muta'awwidun li sakhatillah umejeka wazi na hasira za Allah subhanahu wa ta'ala Imam Ibn Jawzi anamkumbusha yule amekoma amegafilika.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 huenda wewe katika kujiandaa kuikabili ramadhani ikawa unakosea wata'ti bi'udhrin fala yuqbalu ukati kuja ukafanya mambo mikombania sawa ramadhani yako ikakosa kukubaliwa njia moja ya watu kujiandaa katika hii mwezi mtukufu wa ramadhani At-tauba as-sadiqa ni watu kutubu kwa Allah subhanahu wa ta'ala tauba ya kikweli kweli almustawfia tulishurutiha tauba ambaye kwamba imekamilika masharti za tauba wa aktharu min istighfar na kukithirisha istighfar watu wajiandae kutubu kwa Allah subhanahu wa ta'ala kutubia ya kisawa sawa vile vile wadumishe kuifanya istighfar Allah sema watubu ila Allah jamia ayuha almu'minun la'allakum tuflihun Imam Ibn Kathir rahimahullah akiisherehesha aya akitupatia faida ziada anasema if'alu ma amarakum bih fanyeni yale amekomba Allah subhanahu wa ta'ala amewaamrisha min hadhihi sifati jamila katika hizi sifa amekomba sifa nzuri wa akhlaqul jalila na tabia amekomba ni sawa watruku ma kana alai ahlul jahiliya acheni yale waliokuwa nao watu wa zama za kijahilia min al-akhlaq katika matabia ambayo zilikuwa ni mbaya wasifat radhila na sifa ambayo ni ovu kisha asema fa innal falah hakika kufuzu kulla al-falah kufuzu kisawa sawa fi fi'li ma amara Allah bih ni kufuata yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amekwamrisha wa rasuluhu na kufuata yale ambayo kwamba mtume sallallahu amekuamrisha wa tarku ma nahya na kuacha yale ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala manaha anhu yote amekuwa ameyakataza watubu ila Allah hii ndio kutubia kwa Allah kisawa sawa faya baghi shari aqsir yule ambaye kwamba fikra zake ni fikra za shari katika mwezi mtukufu wa Ramadhani aqsir komeka acha wa ya baghi alkhairi aqbil na yule amekumba mtaka kheri katika hii mwezi mtukufu wa Ramadhani hii ndiyo zama hii ndio wakati wa mtu kufanya kheri qala Musa al-Ash'ari radhiallahu anhu Abi Musa anasema kana lana amanani sisi tulikuwa na amani mbili amani ambayo kwamba ilikuwa ikituepusha sisi na kuadhibiwa na Allah subhanahu wa ta'ala asema dhahaba ahaduhuma ya kwanza iliondoka wa huwa kaunu rasul fina na ilikuwa ni kwamba mtu Muhammad sallallahu alikuwa kwetu sisi wabaki alistighfar ikabakia sisi kufanya istighfar kwa Allah subhanahu wa ta'ala fa in dhahaba halakna tukiacha kufanya istighfar nditakuwa sababu ya sisi kuangamia mwezi mtukufu Ramadhani ni watu wafanye istighfar mwezi mtukufu Ramadhani ni watu watubie kwa Allah subhanahu wa ta'ala kutubia kisawasawa fa akthar min istighfar zidisha kufanya istighfar la'alla Allah yamhu bihi anka dhunub huenda Allah subhanahu wa ta'ala ikawa ndio sababu ya kukusamehe madhambi zako huenda ndio ikawa sababu ya Allah subhanahu wa ta'ala kukufutia madhambi zako fatuba hongera fatuba hongera liman wajada fi sahifatihi yawm alqiyama yule ambaye kwamba atapata katika kitabu chake siku ya kiyama istighfaran kathira istighfar ndio ambaye kwamba imejaza kitabu chake cha heri qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam tumesema man ahabba an tasurrahu sahifatahu yule ambaye kwamba anataka imfurahishe kitabu chake siku ya kiyama falyakthir fiha min alistighfar akithirishe kufanya istighfar hakuna mtu ambaye kwamba hakosei hakuna mtu ambaye kwamba hafanyi dhambi kwa hivyo mwezi mtukufu wa Ramadhani ni fursa ya dhahabu ya watu kutubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala ya watu kufanya istighfar kisawa sawa jambo la pili farhun watahani wabtihaji ibadur rahman biqudumi shahr ramadan ni watu kupatia na kongole kupatia na hongera kwa kutangulie kwa kukuja mwezi mtukufu wa ramadan hii katapata imepokewa anna nabii sallallahu alaihi wasallam kwamba mtu sallallahu alaihi wasallam kana yubashiru ashabu alikuwa akiwapatia bishara maswahaba zake biqudumi shahr ramadan kwa kuwa mwezi mtukufu wa ramadhan umefika wayudhakiruhum bifadailihi mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akiwakumbusha fadla wa mwezi mtukufu wa ramadhani wakana sahaba radhiallahu anhum yabtahidun yabtahidun walikuwa maswahaba walikuwa wakifurahia wakiwa na raha bidhalik kwa kuingiwa mwezi mtukufu wa ramadhani ndio Allah subhanahu wa ta'ala akasema qul bifadlillah wa birahmatihi fabidhalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un qul bifadlillah waambie bifadlillah ay alquran kwa hilo vile vile na hidaya na imani na dini amekomba Allah Subhanahu wa ta'ala amewapatia ili watu wapate kuijua dini yake Allah Subhanahu wa ta'ala kisawa sawa katika hadithi amekomba kwa Abu Hurairah anasema qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tumeyasema atakum shahru ramadan imwajilieni mwezi mtukufu wa ramadan shahrun mubarakun shar mwezi ambao kwa ndani yake kuna baraka faradallah alaykum siyamu Allah subhanahu wa ta'ala amewafadhilisheni nyinyi kufunga hadi mwisho wa hadithi anasema ibn Rajab kuifasiri hii hadithi kwamba qala ba'dhu ulama baadhi wanachuoni wanasema hadha alhadith hii hadithi aslun fi tahriati nas ndio asli ya watu kupatiana kongole kuingia mwezi mtukufu wa Ramadhani baadhum baadha wao kwa wao kwa nini wapatiane kongole kwa kuingia mwezi mtukufu wa Ramadhani mwezi ndani yake kuna rahma mwezi ndani yake kuna kusamehewa madhambi jambo lingine اشتراء بعض المواد الغذائيه lishahri kullihi liman istata litafaruku lilibada ni mtu kufanya shopping kufanya shopping ya mwezi mzima kama anaweza kwa lengo ili apate nafasi ya kufanya ibada mtu mwenye uwezo aweza kufanya shopping ya mwezi mzima kama ana uwezo wa kufanya kitu kama hilo ili apate nafasi ya kufanya ibada faqad ni nabii sallallahu alaihi wasallam imepokea kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba annahu kana yudakhiru fi baitihi quta sana mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anaweka kwa nyumba yake chakula cha mwaka mzima kwa hivyo hii mwezi mtukufu wa ramadhani yule ambaye kwamba ana uwezo kufanya kitu kama hili basi alifanye lengo gani ili apate wasaa apate fursa yeye kufanya ibada qala al-hafidh fi al-fath an ibn daqiq al-eid qawlihi fi al-hadith asema katika hii hadith jawazul iddikhari li ahli quta sana kujuzu kufaa mtu kuwekea watu wake chakula cha mwezi mzima lengo ni watu wajiandae na huyu mwezi mtukufu wa Ramadhani mwisho atahdhiri min al-israf watu kujiepusha na israf ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani ni mwezi ambaye kwamba watu sana hupenda kufanya israf katika chakula Allah asema akiwasifu waumini anasema walladhina idha anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dhalika qawama ibn kathir akifasira yeye anasema ai laysu mubaddirin hawa hawafanyi kupita kiasi hawatoi kwa ajili ya kufanya israf kwa mambo yamekuwa penginepo haifai fi infaqihim katika kutoa wanapotoa fayasrafuna fawqa alhaja ikiwa wanatumia zaidi ya haja ikawa hiyo inahesabika ni kana kwamba wamefanya israfu wala bukhala wala si wachoyo kwa ile kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amewaruzuku ala ahlihi wakawa ni wachoyo katika watu wao fayaksiruna fi haqqihim akawa tena hawafanyi haki yao ya kisawa sawa bal bali wao wako baina baina hawafanyi israf wali hao wachoyo ndugu zangu waislamu mwezi mtukufu wa ramadhani umefika ni wajibu kwa sisi waislamu kujiandaa kwa mwezi kama huu kwa amali sampuli mbalimbali mbali, ili mwezi mtukufu wa ramadhani kisha tuwe miongoni mwa wale ambao kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amewaacha mbali na moto tuwe miongoni mwa wale ambao kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewasamea madhambi zao ambao kwamba zimepita inna Allahu malaikatahu yusalluna ala nabii yalladhina amanu sallu alayhi wasallam taslima Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima fil alamin innaka Hamidul Majid wa allahumma lil khulafa'ir rashidin Abu Bakr Umar Uthman wa Ali wa an baqi sahaba Rasul sallallahu alayhi wasallam ajma'in Allahumma izil islam اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين وانصر جيوشك في كل مغرب العالمين ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للامر ربنا انك رؤوف رحيم قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله اقم الصلاه